Imen poe greu du poia erat. Ar an Amazon, ni bouetet ur steer pender Selta, dit juste ma wal un trau nem blu je poe? Ya, me glim ou un trau. Bamde e barada ou arnyan. Veze ur tchol er lakai diez gul moustiket? Mem gwaaz veze, me mañ veze un tchol tchemensen. Nagen ne eron. Ni bouetje je le kalanehi, me ur sort veze diwal.